Aktualna društvena zbivanja u svjetlu socijalnog nauka crkve. Pastoralni projekti i izazovi. Teološke teme i moralna pitanja. Obitelj, mladi, crkva i društvo. Srijedom u 17.30. Poziv na odgovornost u Hrvatskoj tema je emisije Znakovi vremena u kojoj govorimo o najnovijim izjavama Komisije Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax, Pravda i mir. Što se predlaže izmjenom zakona o vodama i koje su posljedice preustroja hrvatskih voda? Zašto se ne čuje glas stručnjaka? Zašto građani šute i je li iz Hrvatske iščeznu osjećaj za opće dobro i hrvatsko blago? Zašto komisija upozorava na potrebu popisa žrtava drugoga svjetskog rata? Može li nam Europska unija pomoći pobijediti korupciju? I kako su druge zemlje pobijedile korupciju? O tim i sličnim pitanjima govori gost emisije dr. Neven Šimac, član komisije HBK Justicija et Pax. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ja sam Tanja Popec i pozdravljam vas na početku emisije Znakovi vremena, koja će danas govoriti o središnjoj temi pozivu na odgovornost u Hrvatskoj kroz neke konkretne primjere koje nam dolaze iz Komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije. Sa mnom u studiju je članove komisije dr. Neven Šimac. Dobro nam došli. Hvala, dobar dan. I odmah ćemo na početku reći ono što je izuzetno pohvalno, da ste vi kao član Komisije Justicija et Pax zapravo vjernik laik, angažiran vjernik laik, ono što crkvi u Hrvatskoj je izuzetno potrebno. Prilika u komisiji je pola laika, pola klerika, na čelu komisije biskup, sisački biskup, dr. Vlado Košić. Moramo reći da se u Komisiji Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije dakle čuje i glas vjernika laika i stručnjaka na pojedine teme koje ćemo mi sažeti u ovaj naslov Poziv na odgovornost u Hrvatskoj. Za početak u prvom dijelu emisije bavit ćemo se najnovijom izjavom Komisije Justicija et Pax koja se tiče zakona o vodama. No u uvodu kažemo, raspoložive količine vode za piće u Republici Hrvatskoj su veće nego u mnogim europskim zemljama zahvaljujući specifičnom geografskom geografskom položaju te geološkim i klimatskim osobitostima našega prostora. Voda je potencijalni strateški proizvod Hrvatske. Podzemne vode su potencijalni izvor vode koja se eventualno mogu koristiti u flaširanju. U Hrvatskoj od ukupne količine vode podzemne vode čine oko 12%, ali ova količina je znatno iznad svjetskoga prosjeka. Danas je podzemna voda u Hrvatskoj znatno bolje kakvoće od podzemnih voda u visoko razvijenim zemljama. U Hrvatskoj postoje tri regije u kojima se nalaze potencijalno prihvatljive lokacije sa izvorištima kvalitetne vode, a koja se u konačnosti može upotrijebiti za punjenje u staklenu ili pet ambalažu, bilo kao prirodna mineralna voda ili izvorska voda. Te su regije Hrvatsko Zagorje, Prigorje i Banovina, Lika i Dalmacija. Već iz ovoga možemo vidjeti koliko je za Hrvatsku značajna voda, no hoće li ona zaista biti naš strateški proizvod ili ćemo ostati bez vlasti, vode u Hrvatskoj, o tome u prvom dijelu govori naša emisija. Komisija Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije nedavno je predstavila izjavu o neprihvatljivosti predloženih izmjena zakona o vodama. Gospodine Šimac, možemo li naše slušatelje upoznati s okolnostima koje su dovele do te izjave? Konkretno, što se događalo s nacrtom zakona o vodama i financiranju vodnog gospodarstva od 2009. do danas? Dakle, ta tema nije sada aktualna, već ona ima i svoju povijest. možemo slažemo. Ja bih samo kao uvod e, ipak dodao, to se kaže 2-3 b mola, ako tako mogu kazati, ovom što ste sada rekli i gdje ste dobro saželi ono što mi svi mislimo o hrvatskom bogatstvu. Najprije treba znati da to bogatstvo većim dijelom dolazi iz susjednih zemalja, najviše iz Bosne i Hercegovine. I da je jako važno da Hrvatska usklađuje svoju politiku s tim susjedima, jer bez toga se to i ne može, to od nje traži sama priroda, bogom dana priroda, ali to traže i pravila dobrosusjedstva i europska, europske norme. Zatim htio bih vas upozoriti na to da bi bilo dobro da nikad ne reknemo da je roba, da je voda e, proizvod, odnosno da je roba. Ona upravo to nije i mislim tu je, tu je važan naš e, i rekao bih građanski i kršćanski pristup tom daru Božijem, tom stvorenom, za, začudnom mističnom gotovo elementu prirodnom koji je voda. I htio bih samo spomenuti da je važno znati da na tom području se jedino što se može naplaćivati to je opskrba vodom ili pak odvodnja, a sama voda mora ostati izvan trgovine, izvan, izvan e, tržišta. Na vaše pitanje bih konkretno odgovorio što je neprihvatljivo, što nas je uzbunilo i to po treći put u zadnje tri godine nas Komisiju Pravda i mir Hrvatske biskupske konferencije, to je da je pred Sabor podnešen jedan prijedlog zakona od dva prijedloga, ali onaj koji nas više zabrinjava to je onaj koji bi želio od hrvatskih voda koje su javna ustanova pretvorite hrvatske vode u trgovačko društvo. U trgovačko društvo koje bi imalo kao skupštinu samo jednu osobu, to će reći ministra i to jednog ministra, vjerojatno ono koje je zadužen sad za vodno gospodarstvo. Dakle, od jednog širokog vijeća koje sad postoji, jednog velikog nadzornog odbora prešlo bi se praktički na kontrolu od strane jedne osobe. Mislimo da to već nije dobro, ali mislimo da je nešto bitnije, a to je da nema se s čime trgovati na tom području. Hrvatske vode se bave preraznim poslovima, to je zaštita od one štete koju voda može nanijeti, tu je navodnjavanje koje je ipak jedna renta, trebala biti rentabilna djelatnost, tu je zaštita od onečišćenja i tu je konačno i korištenje vode. Dakle, tim područjima, na tim područjima ne bi bilo dobro da bude profita, nego bilo bi dobro da bude koristi za čitavu zajednicu. I konačno, čega se mi bojimo? Da ako se Hrvatske vode od javne ustanove posebne vrste, sui generis, to pretvori u trgovačko društvo, <clears throat> vrlo lako je moguće jednom malom izmjenom jednog članka u zakonu da se to, da se to privatizira, da se proda da se proda nekom stranom interesu i da jednostavno hrvatski građani, najprije hrvatska državna vlast, da ne ima ne više nikakvog utjecaja na to, kao što ima sve manje utjecaja na svoju, nekad svoju inu ili na neke druge tvrtke i da građani budu ugroženi i da sve što se pojavi kao mogući profit bude na štetu građana. Na štetu ne baš izravno vode koju pijemo ili odvodnje, iako bi se profit morao prebiti i tu, izraziti i tu i voda bi morala postati skuplja, nego zato što na ovim raznim područjima zaštite od, eh, rekli smo, lošeg štetnog djelovanja vode, navodnjavanja i tako dalje, sve bi, moralo poskupiti da bi privatni profit tu našao svoga mjesta. I možda je dobro u tom pogledu, na tom području ostati u sitnom, tu je stvarno small is beautiful kako kažu englezi prema tome ne okrupnjavati jer kapital ne zanima nešto sitno da se bačka sa sitnicama ju ostati po ovom sudu vodovodi i odvodnja što više uz same općine naravno treba uvijek naći zamjenske izvore ali hoću kazati nije dobro tu okrupnjavati Zašto? Da ne bi profit tu uletio, a profit je bešćutan, profit je beskrupulozan, sjedimo se samo britanskih željeznica koje su bile privatizirane da bi nakon toga bile velike nesreće se dogodile, se nije održavao. Već ovdje imamo teškoću, to je možda zadnje što vam želim kazati, a to je da su gubici od izvora pa do korisnika danas 47% vode se gubi. Dakle, premda javna ustanova se o tome brine na nacionalnoj razini i javna poduzeća u općinama, gubici su ogromni i treba će s te strane učiniti nešto što je u javnom interesu. Gospodine Šimac, dopustite mi ovdje prije nego što dođemo do tih opasnosti koje nam prijete uz moguću privatizaciju Hrvatskih voda spomenuti što se zapravo događalo ove tri godine. To komisija Justicija et Pax kaže u svojoj izjavi ovako. Naime, od 2009. od rujna vlada iznenada iz zakonodavnog postupka povukla nacrte zakona o vodama i financiranju vodnog gospodarstva s koji su već bili prošli drugo čitanje u Hrvatskom saboru i došao je novi nacrt. Iznenadne promjene na brzinu rješenja što se krije iza toga? Iza toga se kriju interesi. Iza toga se kriju interesi koji mogu biti stranački, jer ono što nije dobro u Hrvatskoj je da je stvoreno već četrdesetak takozvanih agencija, to je jedna jednostavno anglosaksonska zamka u koju je Hrvatska upala, razbijena su ministarstva i stvorili su mali feudi oko kojih se otimlju stranke. Kad dođe do izbora i kad se imenuju misije, onda se vidi kako se oni džapaju upravo za javnim tvrtkama, jer u tim javnim tvrtkama nalaze vjerojatno mogućnost korištenja javnog novca za ono što njih zanima i njihove prijatelje zanima pa će se graditi projekt kod mene, a neće se graditi projekt kod vas, a s druge strane možda, ali to će ustanoviti to je dužnost države da ustanovi da li se neko koristi time kao vlastitom blagajnom. Moguća privatizacija Hrvatskih voda istaknuli ste evo do sada, dakle ima opasnost da se na prvo mjesto stavi profit, zanemari se ono što ste u izjavi naveli obiteljsko srebro svima nama zajedničke domovine Hrvatske. Zadnje obiteljsko srebro. Još ima samo par javnih tvrtka. Hrvatska je prodala, sjetimo se, banke, Hrvatska je prodala propulzivan, profitabilan sektor telekomunikacija, Hrvatska u velikoj mjeri je prodaje energetiku, dakle treba sačuvati ovo što postoji, za što? Za generacije koje dolaze i za ovu generaciju. Na drugoj strani također prijeti i moguće poskupljenje vode koja je u Hrvatskoj izuzetno kvalitetna i koja je pravo naše bogatstvo. Ja bih želio vjerovati da vi imate pravo. Iako se ustanovljuje da se samo četiri petine gradskih e, gradske odvodnje, to će reći onog što mi ispuštamo u naše kade, u naše kupaonice, u naše slivnike, samo četiri petine se toga samo fizički filtrira nema ni biološke ni kemijskog postupka. Prema tome mi već u velikoj mjeri zagađujemo i vlastite podzemne vode. I što se tiče podzemnih voda, znate, mi nemamo sigurnost da upravo smo toliko bogati koliko mislimo. Sjetimo se, u bivšoj državi su nam trubili da je ta bivša Jugoslavija silno bogata raznim rudama. Pa se ustanovilo da to nije tako, da ima svega, ali pomalo. Ja se bojim da ovdje nemamo sigurnog znanja, jer kad čitate strategiju o upravljanju vodnim gospodarstvom koje su izradile upravo Hrvatske vode, onda vidite da nema novih podataka. Prema tome zanemareno istraživanje i mi bismo danas, mi građani imamo pravo na to da saznamo s kakvom vodom rasporažimo i s kojim količinama posebno podzemnih voda i do koje mjere su one već onečišćene posebno u kraškom području. Spominjate evo stručnjake i u ovoj izjavi komisije e, među ostalim se primjećuje da su se stručnjaci u začuđujućoj mjeri dali ušutkati ili se zbog raznih razloga ne usuđuju oglasiti u javnosti konkretno kada je u pitanju privatizacija Hrvatskih voda. Što je sa znanstvenicima, što je sa glasom javnosti? Ja bih rekao da tu postoji još uvijek jedan pritisak na slobodu ljudi, pritisak na građanina i možda čak pritisak i donekle na radnim mjestom, zaposlenjem i da se ljudi zbog toga boje. To znači da, da još uvijek postoje ostaci prošlog sustava ostaci straha i osta, ostaci neusuđivanja građana da se upuste, da stanu na javnu scenu i kažu svojim sugrađanima u čemu je stvar. Dopustite mi sad jedno osobno pitanje vama, gospodine Šimac. E, odakle vama hrabrost da o tome javno govorite, kad je većina takva šutljiva? Ja se ovdje, nemam zašto hvaliti, ali ja mislim da po savjesti trebali bismo svi djelovati i kad bismo svi govorili javno, onda bismo bili velika snaga. Ja sam susreo, vidite, lani osnivače Solidarnošći, dakle tog velikog pokreta sindikalnog radničkog u Poljskoj, pa su nam rekli kako su počeli, s velikim strahom. A onda kad su vidjeli da ih se okuplja tisuće, onda su shvatili da su oni ono što Sveti Pavao zove slaba snaga. I onda su shvatili da mogu mnogo više nego što su mislili da mogu. Tako bi trebalo da i u Hrvatskoj se dogodi. Možemo li nekako zaključiti da je u Hrvatskoj iščezno osjećaj za opće javno dobro? Evo spomenuli ste svega nekoliko tvrtki je naše Hrvatsko, ali pitanje je do kada. Imamo li osjećaj za to naše bogatstvo i da to zapravo sačuvamo, da je to naše, ne stranačko, ne interesno? Nemamo dovoljno. Nemamo dovoljno, to se vidi recimo iz izjava gradonačelnika jednog velikog hrvatskog grada koji kad mu se prigovara da neka njegova znanica hoće zauzeti obalu, onda on kaže pa to je privatno vlasništvo. On misli da je privatno vlasništvo apsolutno vlasništvo. On ne misli da privatno vlasništvo može imati i neku socijalnu funkciju. Prema tome izišli smo iz jednog sustava koji je apsolutizirao javno iako je i tu već bilo privatizacija u prošlom totalitarnom sustavu i misleći da je vlasništvo apsolutno pravo. Nije, kao što ni suverenost nije apsolutno pravo. Dakle, tu smo podlegli rekao bih jednom krivo shvaćenom utjecaju vremena. S druge strane, kad čujete jednog hrvatskog, jednog vođa poslodavatelja, onda on kaže ja sam po funkciji protiv svakog poreza. Što to znači biti protiv svakog poreza? Od čega bi se onda financiralo zdravstvo, školstvo, socijala, javni red, obrana države? Eto vidite, to su ti ekstremni stavovi koji pokazuju jedno neshvaćanje vremena u koje, u koje smo ušli. Ali zapravo čini se da u Hrvatskoj velika većina ljudi radi samo za svoje dobro. Gdje smo to naučili? Odnosno, učili se negdje, razvijali se negdje osjećaj za to opće dobro i blago, poput recimo hrvatskih voda? Slabo, preslabo. On bi se morao naučiti najprije u obitelji, nakon obitelji u školi nakon škole u religijskoj zajednici, u vjerskoj zajednici, nakon nje kroz medije i nakon toga kroz život u poslu gdje čovjek mora osjećati drugoga kraj sebe. Ja nemam pravo ugaziti na nogu svakog ko, koje se nalazi kraj mene ili ispred mene. Dakle, čini mi se da u našim kućama, čak i u kućama kršćanskim, mi mislimo da se naše kršćanstvo mora zaustaviti na pragu kuće, a u, da u svijetu vladaju drugi zakoni. Zakoni koji su autonomni od morala, koji su nezavisni od morala i od etike, i mislimo da se tu treba ponašati divlje, gotovo razbojnički, jer, jer da je to pravilo toga te sfere. Kao da ne izlazimo iz kuće isti ljudi, kao da se ne vraćamo u nju isti ljudi. Dakle, imamo nedostatak osjećaja za javno dobro, za naše nacionalno blago, našu nacionalnu vrijednost. Na drugoj strani imamo veliki utjecaj lobija. Gospodine Šimac, kako se to dogodilo? Na koja vrata su lobiji, ne samo iz Hrvatske, već i svijeta ušli, evo na naš teritorij? Ja bih rekao da su lobiji, ako po tim podrazumijevamo grupe pritiska, dakle ljude koji guraju neki parcijalni, neki djelomični interes, oni su legitimni. Samo bi ih trebalo zaustaviti u momentu kad se vidi da oni žele da taj privatni interes prevlada nad javnim. Ili kad pokušavaju kupit, potkupit narodne zastupnike, upravne službenike, u tom slučaju ih treba zaustaviti. Vidite što se ovog časa zbiva u Europskoj uniji, gdje što naši građani, sugrađani baš i ne znaju, ima samo oko 30-35 tisuća funkcionara u Brukselu. Tamo ima već skoro toliko lobista. I što je učinila Europska unija vidjevši da ti ljudi stalno obilaze urede i stalno pokušavaju gurati svoje interese na poljodjelskom, na farmaceutskom planu, na planu zaštite okoliša, odnosno ne zaštite okoliša, Europska komisija najprije počela definirati što to je lobiranje, Dakle, zalaganje za jedan parcijalni interes, a što već prerasta u kriminal. I ovog časa se taj popis vrši i definira se nekako to, taj posao, to zvanje lobista, to će reći ljudi koji brane jedan parcijalni interes. On nikako ne smije nadići javni interes. To je ono što Dubrovačka republika govori svojim izbornicima kad počinjete, kad se počinjete baviti jednom javnom funkcijom, zaboravite svoje privatne interese no ne možemo sada ne spomenuti zastupnike u Hrvatskom saboru. Što oni čine kada dobiju recimo nacrt ovakvog zakona pred sebe? Ima li tu zaista kvalitetne rasprave? Čuju li se glasovi ili je to samo posao koji se odradi pro forma? Ja se nadam da to nije tako. Ja se najprije nadam da su oni svjesni toga da nisu saborski zastupnici, nego da su narodni zastupnici i da svatko od njih mora predstavljati Hrvatsku od Iloka do Savudrije i od Savudrije do Punte Oštre i da bi se trebali brinuti o tom javnom interesu. Ja mislim da tu stranačka disciplina posebno na ovom području ne bi smjela uopće igrati bilo kakvu ulogu. Ovdje bi se trebalo raditi o savjesti i o shvaćanju što je tu javni interes kao neka horizontala i što je tu zajedničko dobro kao neka vertikala. Ja se nadam da će komisija koja je nadležna za ovu materiju, a koja će se preksutra sastati u Zagrebu u Hrvatskom državnom saboru, da će ta komisija zaključiti da se tim prijedlogom zakona ne ide na korist javnog interesa, nego se ide na u opasnost privatiziranja tog velikog dobra, odnosno upravljanja tim velikim dobrom, a to su Hrvatske vode. E, Hrvatska... Treba reformirati, usput rečeno, o tom nismo ni govorili. Hrvatske vode evo poslužile su nam primjer e, da kažemo zapravo što se događa u Hrvatskoj, kakvo je ozračje i gdje nam je osjećaj za odgovornost e, prema onom što je naše nacionalno blago. Vratimo se još na trenutak ovoj konkretnoj izjavi Komisije Justicije et Pax koja govori o neprihvatljivosti predloženih izmjena zakona o vodama. Gospodine Šimac, samo sažeto kažemo, dakle nejasni su motivi i problematični sadržaj predloženih promjena. Vi upozoravate u izjavi da je cilj privatizacije profit, da postoji mogućnost mogućnost porast cijena vode, e, ali isto tako osvrćete se i na medijske najave da bi crkva uzela svoj paket dionica. Crkva se sada uvlači u jednom potpuno drugačijem kontekstu. Da, to je dosta bestidna optužba koja nema nikakve osnove i jednostavno kad bi se to i ponudilo crkvi u zamjenu za neka njena dobra, ja mislim da ne bi bilo nikakvo kolebanja i da bi jednostavno se to odbilo, jer to bi bilo nedostojno. Htjeti uvući crkvu u jednu takvu prljavu stvar kao što je privatizacija nečeg što stvarno mora ostati dobro, javno dobro van, van trgovine, van prometa. To je prilično bestidno i nekako se želi možda na taj način, možda upravo oni lobiji koji guraju privatizaciju Hrvatskih voda bi htjeli time uvući crku, uprljati i reći svi smo isti, evo vidite svi radimo na vlastitom profitu. Ono što mislim da je važno ovdje kazati to je da nije ovo prvi put da mi spominjemo problem vode, to je već treći put. Naša komisija se bavila tim prije tri godine, pa onda zajedno s morem bavila se i problemom vode. Jednostavno zato što je to dar, dar svih nas e, i na kojem području mi moramo sudjelovati u tom što smo od Boga dobili. Nije nam Bog to ostavio samo da čuvamo, nego da i razvijamo te, ta dobra a razviti ovo dobro, čini mi se da ovog časa na tom ne radimo, da ga zanemarujemo, da, da ga rasipamo i da čak možda dopuštamo, evo vidite opasnost je još uvijek tu, da se to, da se stavi nekakva privatna šapa na tom, pa da se izraubaju izvori, pa da se zagadi do krajnjih granica, samo da bi neko izvuko profit i nakon toga se povuku. Gospodine Šimac, mislim da ovdje moramo reći, pogotovo zbog onih koji smatraju da je crkvi mjesto samo u sakristiji, odnosno u liturgiji, u molitvi, u duhovnosti, zašto se crkva, konkretno komisija Justicija et Pax, bavi ovom problematikom zakonom o vodama? Zato što su kršćani i građani i kao građani imaju pravo na sva prava na koje imaju svi drugi građani s jedne strane. S druge strane zato što vjera nije naša privatna stvar, vjera je za svih nas naša osobna stvar i mi kao osobe nastupamo na javnoj sceni i mi nemamo zašto skrivati inspiracije, posebno one vrijedne, one oko kojih će se svi složiti da su plemenite, da su altruističke, mi nemamo zašto skrivati. Prema tome, eto dva razloga zašto se o tome brinemo? Ne samo zato što socijalni govor crkve na to upozorava, a socijalni govor upozorava zato što je crkva veliki poznavatelj čovječanstva i, i današnjih vremena, nego i zato što smatramo da nam je dužnost biti u ovom svijetu. Mi znamo da nismo potpuno od ovog svijeta, ali nama je biti i biti zauzet u ovom svijetu. Reakciju Komisije HBK Justicija et Pax o neprihvatljivosti predloženih izmjena zakona o vodama odmah su podržale i Zelena akcija i Franjevački svjetovni red i Franjevački institut za kulturu mira, no gospodine Šimac je li bilo i drugih reakcija? Je, bilo je preraznih reakcija, čak ne bih nekako da su ove institucije koje ste spomenuli podržale nas, to su jednostavno naši sugrađani koji dobro osjećaju bilo zbog svoje kršćanske inspiracije, svog nadahnuća, bilo zbog svog političkog, građanskog nadahnuća, da se ovdje radi o jednoj važnoj temi, da se ovdje radi o jednom velikom javnom dobru koje ne smije javnost i društvo ispustiti iz ruke. Bilo je reakcija, bilo je negativnih reakcija, ali se osjeća da s jedne strane postoji postoji težnja ministarstva koje je predlagač ovog zakona, a s druge strane postoji sad strah hrvatskih voda, sad, sad je rizik da postanemo javna tvrtka i da nas se privatizira. Možda se oni više boje ovoga da postanu javna tvrtka pa budu pod šapom jednog ministra. Možda, možda treba konačno naglasiti da smo u pređašnjim izjavama mi jasno rekli da treba te hrvatske vode reformirati, treba ih preustrojiti jer one obavljaju mnogo djelatnosti koje su međusobno u sukobu i gdje se može iskristalizirati, on se stvarno stvara, jedan vlastiti interes Hrvatskih voda. A Hrvatske vode moraju služiti, kao što ministri moraju služiti. Prema tome, što bi bilo važno? Bilo bi važno tu kuću malo pregledati, ustanoviti što je u njoj u sukobu, što u njoj ne štiti javni interes i, i ostaviti je kao javnu ustanovu, ali razdvojiti, segregirati, kako se to kaže, funkcije koje su u mogućem sukobu ili pa gdje se izražava izričiti interes jedne kuće, a ne izričiti javni interes. Eto, oko toga bi se trebao baviti ministar, time bi se trebao baviti i to je naš skromni savjet tom javnom posleniku, nadležnom ministru. Komisija Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax zapravo je glas savjesti u hrvatskom društvu, ali ništa više od toga. jedan od glasova, mi nemamo na to monopol, mi nemamo monopol ni na istinu ni na savjest. Ja bih rekao da mi svim to moramo dijeliti i u tom biti nekako lijepo, ljudski, solidarni. Vidite da su se oko toga zauzele i druge udruge građanske. U svakom slučaju treba probuditi taj osjećaj za odgovornost, to govorimo konkretno kada se radi o hrvatskim vodama, ali i kada se radi o popisu stanovništva, što će biti naša druga tema u emisiji. Svake noći za te Boga molim, Ivajući kamenu i drači, Kroacijo kamater te voli, Umorna si, ali mi ne plaći Sve ću pisme pokloniti tebi Sve žardine neka mi te kite Kroacijo iz duša te ljubi Ja te volim ka imati dite Kroacijo iz duša te ljubi ja te volim da ima dite Još se sjećam oni riči Što mi uvijek priča čača Nemoj sine nikud ići Tvoje kamen, maslina i drača Nek te rani korak ruba

će ti pivati slavuji Svirat će ti moje mandoline Svaku stopu ove zemlje ljubi Kad odrasteš voljeni moj sine Svaku stopu ove zemlje ljubi Kad odrasteš voljeni moj sine još se sviđa novi riči Što mi uvijek priča čača Nemoj sine nikud ići Tvoje kamer maslina i dača još se sjećan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača, Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli. Nek te rani kora kruva, kaplja vina, zrno soli, Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli. Nek ti kušin bezina, al Hrvatsku sin ne voli. Nastavljamo emisiju Znakovi vremena Hrvatskog katoličkog radija danas na temu poziva na odgovornost u Hrvatskoj. Da bismo vam dočarali o čemu se konkretno radi, koristimo izjave Komisije Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax. Članove komisije danas je gost emisije Znakovi vremena gospodin Neven Šimac. Do sada smo se poslužili primjerom izjave komisije o izmjenama zakona o vodama, a sada ćemo skrenuti pozornost na nešto što nam predstoji od travnja pa nadalje, to je popis stanovništva. Gospodine Šimac, vaše ćemo gostovanje u našem programu iskoristiti kako bismo skrenuli pozornost na još jednu temu kojom se nedavno bavila komisija HBK Justicija et Pax, a radi se o zalaganju za popis žrtava drugog svjetskog rata uoči popisa pučanstva ove godine. Što se zapravo dogodilo da vas je poteklo na ovu izjavu? Potakla nas je činjenica da su žrtve toga rata, drugog svjetskog rata, bile popisivane u tri navrata. 46. odmah nakon rata, kad, su, kad je popisivana prvenstveno šteta, ratna šteta, nakon toga 50. kad su stvarno popisivane žrtve i 64. i u ta tri popisa je izričito bilo rečeno da svi suradnici okupatora, sve postrojbe okupatora, svi koji su bili, e, nije to izričito rečeno, ali svi koji nisu bili žrtve dakle nacista, fašista i njihovih domaćih suradnika nisu ratne žrtve. Prema tome žrtve e, komunističkih e, boraca u to vrijeme i komunističke stranke pri kraju rata i, i na koncu rata kad su bile te žrtve najveće nisu popisane. Prema tome neke ljude se zanijekalo u njihovom postojanju, to su bile zabranjene žrtve, to su bili e, ljudi koje se držalo neprijateljima, čak izričito e, u to vrijeme su instrukcije, dakle upute Saveza boraca iz Zavoda za statistiku izričito rekla da se njih ne popisuje. Prema tome neki ljudi su zanijekani u svom postojanju. Njihova patnja je zanijekana, to je jedna crna rupa sjećanja, mi kad se okrenemo pa pokušamo ustanoviti koji su gubici bili iz toga rata, mi nemamo tu cijelinu. Dio žrtava, i to značajan dio žrtava, žrtve komunističkog režima, njegovih vojnih jedinica i njegovih članova partije, jer to se činilo potajno, skriveno. Sva grobišta tih žrtava su bila prikrivena, njih u Hrvatskoj ima nekoliko stotina, u Sloveniji još i više, u Bosni ne znamo koliko. Dakle, zanijekane žrtve nisu nikad popisane. Što je sad moguće? Ovo je vjerojatno zadnja šansa da se te žrtve popišu jer ljudi stare, izgubit će se sjećanja, Nekad su bila, kao što i znamo, u tom ratu izbrisana čitava sela, recimo Dužune ili recimo jedan Kosinj ili, ili Zrin ili Španovica. Prema tome jako je važno i ovaj zadnji čas da se te žrtve stvarno popišu od strane službene vlasti. Ne može se to činiti po maticama krštenih jer jedan dio hrvatskih građana nije nikad bio ni kršten. Prema tome, da bi taj podatak bio vjerodostojan, da bismo znali sa sigurnošću koje su žrtve trećeg totalitarizma komunističkog, jer one žrtve fašizma i nacizma i njihovih suradnika su popisane, da bismo znali i te treće, važno je to učiniti. Ne samo zato što među tim ljudima je ogroman dio za cijelo bio potpuno nevin, mobiliziran od strane državne vlasti, tu je bio ogroman broj civila u svakom mjestu koje je oslobađano, kako se to govorilo, u kome je došlo do preokreta, kako je to govorio narod, Žrtve su bile silne i trajalo je to sve do 50. godina. Prema tome zanijekati te žrtve, ne priznatim jednostavno ljudsko postojanje, to nije niti politički, niti građanski, niti kršćanski, niti ljudski stav. Dakle, te zanijekane žrtve treba popisati i trebamo znati koja je šteta koju je učinio treći totalitarizam je naš mali narod se borio protiv sva tri totalitarizma. U Hrvatskoj Istri već od 20. godina nakon toga tijekom rata protiv njemačkog fašizma i konačno protiv komunizma i moramo imati hrabrosti građanske normale da kažemo da smo bili protukomunisti kao što smo bili protunacisti i protufašisti. Gospodine Šimac, kakve su bile reakcije na ovu inicijativu budući da je peticija upućena vladi i saboru Republike Hrvatske? Da, bile su jako jadne. S jedne strane rugalačke sa strane jednog mladog e, povjesničara, na primjer, a nakon toga tehnokratske od strane nekih ljudi iz Zavoda za statistiku. Ko da je sad teško ovoj, ovim popisnim obrazcima dodati još jedan kratki obrazac koji bi mogao možda čak i popisati sve žrtve, da se ima sigurnost da je jednaki postupak prema žrtvama i njemačkog nacizma, italijanskog fašizma i njihovih domaćih suradnika i komunističke stranke koja je infiltrirala taj narodni pokret borbe protiv stranih zavojevača i koja je nalagala te strašne, te strašne likvidacije. Vidi se da, da su se neki ljudi tome opirali, vidi se da je partija u tim momentima inzistirala na razvijanju mržnje, jer ljudi jednostavno nisu htjeli razoružene ljude ubijati i da se podsticala mržnja i da su te likvidacije vršene potajno, da se e, nakon toga su se ti ljudi pokapali vrlo površno i da tih e, prikrivenih grobišta u Hrvatskoj ima nekoliko stotina i otkapanja se nisu mogla vršiti i sve to skupa bilo zabranjeno, sve to bilo pod silnom prijetnjom i ljudi su morali šutjeti o vlastitoj braći, sestrama, očevima, majkama, djeci koja su pogubljena bez ikakvog suda, bez ikakvog suđenja i to su sve skupa zločini koji nisu zastarivi to su ili zločini genocida jer pri koncu rata je bilo stvarno nacionalističke osvete ili su to ideološki zločini jedne, jedne strašne totalitarne stranke nad ljudima koji nisu nikad suđeni, kojima nije nikakvo zlo dokazano. Čitave kategorije stanovništva, čitave kategorije vojnika su bile istrebljene samo zato što su pripadale htijući ili ne htijući pojedinim pokretima, pojedinim strujama, osim e, ruganja i smijavanja zapravo ovakve inicijative, je li bilo nekakvih ozbiljnijih reakcija? Hoće li se zaista naći takav obrazac ili barem neko pitanje u popisu stanovništva? Znate, takav obrazac je vrlo lako sastaviti. Demografi i statističari to znaju. To uopće nije teško. Trebalo bi popisati po imence te ljude kojima se ne zna kad su završili svoj život. ti ljudi to zaslužuju posebno zato što je to sve skupo učinjeno, kažem, i bez suda, i bez suđenja, i bez dokazane krivnje, jednostavno po nekim kriterijima koji su bili ideološki, koji su bili totalitarni i mi danas imamo na to pravo. To je dio našeg identiteta, to je dio naše povijesti, to je dio, ja bih rekao, dosta e, slavne, dosta e, tog otpora ovoga naroda totalitarizmima. ja ne vidim zašto bismo skrivali činjenicu da smo bili protiv svih totalitarizama. A hoće li se to popisati? Ne znam, mi smo inzistirali, mi smo poslali pismo kao komisija Pravda i mir, poslali smo pismo i vladi i saboru, a do sad čak ni odgovor pristojnosti nije došao, do sad nemamo nikakve reakcije i mislim da to jednostavno pokazuje e, nedostatak e, nekakvog kućnog odgoja, da ne govorimo prava na odgovor koja je jedna skupina građana, jedne komisije K tome još komisije biskupske konferencije, dakle jedne, jedne ozbiljne institucije uputila državnoj vlasti. Mi nismo dobili odgovor. Možemo li zapravo govoriti o tome što bi onda građani trebali učiniti ako središnje institucije vlasti u Hrvatskoj zanemaruju ovakve činjenice? A bilo bi dobro da i druge građanske udruge reagiraju, bilo bi dobro da i političke stranke reagiraju i sindikati, radi se o nama, radi se o našem narodu, radi se o njegovoj prošlosti, radi se vrlo često o našim očevima, djedovima, bakama, majkama. stradale su tisuće i tisuće ljudi. Ne želimo upotrijebiti bilo koju brojku, jer već me i to smeta što se ljudi tim brojkama razbacuju. Nije to sjeno pa da se to razbacuje vilama, to su bili ljudski životi. Ljudski životi koji su jednostavno prikraćeni bez ikakvog prava da reknu tko su, što su i jesu li učinili kakvo zlo. Konačno kad se učini neko zlo, onda postoji neka pravedna kazna. Ovdje nije bilo uopće pravedne kazne, ovdje je bilo likvidacije ljudi. Ovdje se ljude, kako čitate te dokumente, potuklo. Kaže, potuč, potukli smo, potukli smo, potučeni su. Eto vidite koji se termin rabi za te strahote gdje stvarno se ljude e, u masi likvidiralo na djamama, likvidiralo na poljima, likvidiralo u šumama. Tu je stradalo mnogo i redovnika, i redovnica, i svećenika, i maloljetne djece, i žena, i staraca, a naravno i vojnika, od kojih je najveći dio bio unovačen voljom i silom državne vlasti. Ako ćemo se ovako dugoročno ponašati prema žrtvama iz svoje povijesti, što možemo očekivati u budućnosti, gospodine Šimac? Koje su posljedice zapravo ovakvoga odnosa, toga zaborava, tih rupa u sjećanju koje zapravo samo podupiremo ovakvim nezanimanjem? Posljedice su, ja bih rekao, nepostojanje kolektivnog pamćenja, a to znači slabljenje identiteta. E, identitet ne valja graditi samo na ideji žrtve i, ne, i pravedne žrtve. Identitet valja graditi na raznim pozitivnim, kulturnim činjenicama. Ali ovo je dio naše prošlosti koji nećemo saznati. Europska, u Europskoj zajednici naroda je nakon rušenja Berlinskog zida se je objavljena jedna velika knjiga u Francuskoj koja se zove Crna knjiga komunizma gdje je analiziran sustav terora koje je već analizirala e, politologinja i filozofkinja židovska Hannah Arendt najbolje do sada. Analiziralo se, vidjelo se, ali mi svoj prilog toj knjizi nismo dali. Naše žrtve koje su bile sigurno velike, jer u komunističkoj Jugoslaviji e, nakon rata je stradao ogroman broj ljudi. Ja ne bih znao usporediti i reći da li je on veći nego u vrijeme rata. Možda je čak i veći, ali mi to ne znamo. Mi imamo pravo to znati. Dakle, te strahote nisu popisane, to nije učinjeno, to je potrebno učiniti. Zašto? Jer to rade svi narodi, jer e, potreba toga povijesnog kontinuiteta, znanja o sebi, o svojim pogreškama, o zlu koje nam je nanešeno, ali i o zlu koje su pripadnici našeg naroda nanijeli drugima, eto to je jedan građanski, to je kršćanski, to je ljudski stav. Znati da smo i mi počinili, naši oci, naši stričevi su počinili zlo drugima. Eto i toga, toga smo u priličnoj mjeri svjesni ali zlo koje je pretrpio ovaj mali narod, mi ga ne znamo dovoljno. Iz ovoga što ste rekli možemo zaista zaključiti da u hrvatskom narodu imamo problem sa čuvanjem kolektivnog sjećanja. U... Sa znanjem o njemu, e, kao da nam nije stalo. U prvom dijelu pokazali smo da imamo problem sa čuvanjem nacionalnog blaga kao što su vode, a u trećem dijelu emisije pokazat ćemo da imamo problem sa jednim virusom koji se zaista nezaustavljivo širi po svim segmentima hrvatskog društva, to je mito i korupcija, koje su posljedice i postoji li rješenje za to, e, vidjet ćemo u nastavku našega razgovora Komisija Hrvatske Biskupske konferencije justicije et Pax bavila se i tom temom. Što ostaće jednom od mene kad usnama sudbinu dotaknem samo tužne pjesme neka tuđa žena reći će moje ime šapato. heroji ne plaču i kad gube pobjeđuju heroji ne mole zube stisnu fibre bolesne. Heroinę placzu i kad gubę pobiedziuju. Heroinę mole zube stisnu i prebole. plaču i kad gube pobjeđuju heroji ne mole zube stisu i prebole heroji ne plaču i kad gube pobjeđuju Heroji ne mole, zubesti su i prebole. korupcija i klima u društvu naslov je jedna od novih izjava Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax koju ćemo iskoristiti za našu današnju temu u emisiji Znakovi vremena, poziv na odgovornost u Hrvatskoj. Zaista ovo je tema o kojoj svi govore, o mitu i korupciji, ali kako je doskočiti, kako je riješiti, vidjet ćemo koje nam savjete daje Komisija Justicija et Pax, ali isto tako i analitički pristupiti ovom fenomenu. Podsjećam, u našem je studiju dr. Neven Šimac, član Komisije HBK Justicija et Pax. Dakle, spomenula sam da se ova komisija u posljednje vrijeme očitovala o ovoj gorućoj temi za Hrvatsku mitu korupciji. E, vi ste, gospodine Šimac, i osobno tome imali nekoliko zanimljivih e, tribina, a jedna od vaših teza je da korupcija razbija ono temeljno na čemu počiva demokracija, a to je povjerenje. Možete li nam objasniti ovu svoju tezu? Da, znate, da povjerenju počiva još mnogo toga više, od obitelji pa do svih e, građanskih udruga, zajednica, stranaka, svakog ljudskog druženja Prema tome to je osnova svega, a demokracija posebno počiva na, rekao bih, dvijema kategorijama. S jedne strane na vrlinama, na je već učio Montesquieu, a nakon toga na povjerenju. Zašto? Zato što ako vi kao građanin želite biti jednak s drugim, ako vi imate pravo na jednaka prava kao drugi, ako vam netko ta prava uskrati zato što je netko drugi kupio to na što nije imao pravo, onda vi gubite povjerenje u tu zajednicu i u krajnjoj liniji ako vi ustanovite da je ta bolest korupcije široka da zahvaća sve sfere društva, vi gotovo da gubite volju živjeti zajedno. I to je ono što djelomice objašnjava jedno od vaših pitanja, a to je zašto smo toliko razdvojeni. Razdvojeni smo zato što se smatramo nejednakim, što smo ustanovili da neki imaju prava iznad prava, a neki nemaju ni pravo na ono na što imaju pravo. Jednostavan primjer, vi ili vaše dijete položite ispit prijemni ispit na fakultetu i onda ustanovite da niste primljeni vi nego netko ko je potplatio nekoga na tom fakultetu. Eto, to je jedan banalan primjer te korupcije, to ide silno daleko. To ide do toga da vam prodaju farmaceutska industrija, prodaje lijekove za koje znaju da mogu biti štetni, potkupljujući liječnike, potkupljujući ljekarnike i proizvodeći jedno veliko zlo. Dakle, vraćam se na, na ideju e, povjerenja i to je već drugi put da naša komisija se bavi ovom temom jer na nju smo ukazali ima već dvije godine i to vrlo temeljito smo išli analizirati tu pojavu. Vidjeli smo da ona nije od ovog vremena, ona nije od ove države koja je samostalna, ona je postojala i tekako debelo u vrijeme komunizma, ona se razvijala u tom, u tom ozračju, a da ne govorim da ona seže i dalje. Hoću reći da ta pojava je dosta stala na našem području, ali se silno proširila i mora nas zabrinuti kao građane zašto se proširila u vrijeme mogućih sloboda, u vrijeme moguće demokracije. Čini mi se nekako najtragičnijim vidjeti je upravo recimo kada je čovjek ugroženo zdravlje i kada bi sve učinio da spasi svoj život pa da pod svaku cijenu i naći sredstva i podmititi liječnika da ga primi preko reda. To je zapravo najdrastičniji primjer korupcije. ali ovo je još jedan, ovo je isto tako primjer zašto treba očuvati javnu službu zdravstva i zašto treba očuvati javni utjecaj na to područje jer moramo biti jednaki pred zdravljem. Ko što naša djeca moraju biti jednaka pred ulaskom u život, a to će reći pred školom, moraju biti jednaka pred zdravljem. I zato postoje čitava područja na koje nije dobro da uđe profit, da uđe privatni interes koji će zgaziti ovu jednakost na koju imamo pravo kao ljudi u svom dostojanstvu, kao ljudi stvoreni na sliku Božiju i kao građani. Prvo je dramatično u Hrvatskoj vidjeti da ono što neprijatelj nije uništio u nedavnom ratu, nije tako davno bio domovinski rat u Hrvatskoj, mi zapravo sada sami uništavamo, uništavajući to povjerenje i ono na što imamo pravo kao narod, jel tako? Da, iako se protiv ovoga zla može boriti, protiv ovoga zla se efikasno neki bore. Vi ste sami spomenuli da, da se na tom području može uspjeti. Može se uspjeti, da. Treba samo htjeti. Ali nije to mala stvar htjeti. Htjeti znači nadzirati, htjeti znači primjenjivati zakone, htjeti znači smjenjivati, htjeti znači kažnjavati, htjeti znači i pokazivati dobre primjere. Polazište ne miriti se sa novonastalom situacijom i da je moguće uspjeti pokazuju i istraživanja o razini korupcije u pojedinoj državi. Vi ste upravo spomenuli recimo Novi Zeland, Dansku, a onda i Singapur kao zemlje sa najmanje korupcije. Pa imali neki čaroban recept? Kako to oni uspijevaju? Recept ima, nije čaroban, znate, on je dosta jednostavan. Na tom području se može uspjeti. Ne samo da uspijevaju ove zemlje o kojima ste govorili, uspijevaju i neke nove tranzicijske zemlje kao što recimo Estonska, kao što je Letonska. Dakle, na tom području se može uspjeti. Treba ipak znati radi naših sugrađana da Hrvatska tu ne stoji najlošije. Kad pogledate analizu koju čini jedna velika nevladina udruga u svijetu, gdje ispituje gotovo sve zemlje svijeta, 180 od 193 članice Ujedinjenih nacija, onda vidite da je Hrvatska pri kraju prve trećine. Dakle, Hrvatska je ipak u malo boljem dijelu, malo manje lošem dijelu po tom, zlu koji se zove korupcija. Ali onda pogledate tko je među deset najboljih i tu nađete jednu zemlju za koju nikad to ne biste rekli. Daleki istok, Luka, Mornari, Mala zemlja, svi bismo bili rekli korupcijska zemlja mora biti taj Singapur. I Singapur je to bio. I bio je stvarno pridnutih ljestvica. I onda je došla jedna politička vlast, istina Bog dosta čvrsta, dosta tvrda, koja je rekla, e više to neće biti tako. Najprije uvest ću za sve gdje se radi o pravima građana kontrolu četiri oka hoću da na svim područjima posebno takozvani diskrecijskih ovlasti, tamo gdje zakon ne može sve predvidjeti, pa službenici imaju neku mogućnost ocjenjivanja, uvest ću dvije osobe. Vrlo često ću ih rotirat, da se ne skompaju, kako se to kod nas kaže. Nakon toga platit ću ih, pristojno, da ne budu u napasti krasti javni novac ili krasti od građana. I konačno, kad se god pojavi koji ružni slučaj, stavit ću ga na stup srama i žestoko ću kazniti i Singapur je danas među najmanje korumpiranim zemljama svijeta. Zašto se to u Hrvatskoj ne bi moglo? Ali treba onda htjeti javne službenike imati koji su vrsni, dobro ih nagraditi i zašto država ne bi imala pravo na najbolje? Ako pojedini e, gospodarstvenik e, od grupe, ne znam, Agrokora, Atlantisa i tako dalje želi najbolje mlade ljude, država ima razloga mnogo više da želi još bolje mlade ljude. Zašto država ne bi izabrala najbolje mlade ljude, školovala ih i dala im stvarno odgovorna mjesta u državnoj upravi i u javnim tvrtkama. Ti mladi ljudi bi dobro vodili javne tvrtke jer bi naučili znanje takozvanog javnog menadžmenta, javnog upravljanja. Prema tome postoji način, načina da ne bude korupcije u državnoj upravi, u javnim službama i u javnim tvrtkama. I o javnim tvrtkama o kojima govorimo, o kojima smo sad govorili malo čas govoreći o hrvatskim vodama, ako se uvede jedno pametno upravljanje, a danas se zna kako se upravlja javnim tvrtkama i tu načela nisu ista kao u privatnim tvrtkama, ako se država osposobi na taj način da pronađe najbolje mlade ljude, da ih prethodno školuje i da im da odgovornost i dostojno ih plati, onda će država, onda će hrvatski građani imati od toga koristi. I ti vrsni mladi ljudi će zamijeniti one koji su manje vrsni ili koji su prekobrojeni. A u Hrvatskoj zasigurno postoje vrsni mladi ljudi jer svake godine svjedoci smo da mnogi odlaze tražiti posao u inozemstvu jer se ovdje ne mogu ostvariti. Pa da, i ti mladi ljudi u pravilu dokazuju da su vrsni radnici u jednom drugo, jednoj drugoj sredini, ali treba donekle minjati i duh sredine, duh snalaženja. Onu formulu snađi se druže treba izbaciti iz glave, ne ostaviti mlađem svijetu i ne ostaviti mlađem svijetu jednu drugu ideju, a to je tko je jamio, jamio je. Prema tome ima tih formula ružnih koje smo saznali bilo u vrijeme totalitarizma, bilo u vrijeme kad su jedni branili državu, a drugi okradali državu i narodno blago. Prema tome neke formule treba zaboraviti, prezreti, proskribirati i staviti na stup srama. Kad spominjete evo upravo to stavljanje na stup srama, nažalost mediji danas e, vode glavnu riječ u prozivanju ljudi koji su krivo radili, u otkrivanju mutnih prošlosti vladajućih ljudi i tome slično, no je li to rješenje za korupciju u Hrvatskoj? Nije, to nije rješenje zato što bi mediji trebali biti ono što sama riječ kaže, to će reći posrednici između činjenica, događanja, mišljenja i građana, a oni to nisu. Oni su postali profitne tvrtke koje nastoje iscijediti iz svakog događaja, iz svake izjave neko zlo, neku krv, neki zločin, neko podmetanje, neku prljavost, umjesto da ukazuju i na ta zla, ali i na primjere dobrog ponašanja, dobre, dobrih proizvoda, dobrih usluga, dobrih ljudi, čestitosti, toga nema u tim medijima. Dopustite mi primijetiti, gospodine Šimac, da je ova izjava Komisije HBK Justicija et Pax o mitu korupciji i klimi u društvu izašla početkom studenog, točnije potpisana je 8. studenog 2010. Mjesec dana nakon izjave uhićen je bivši premijer Republike Hrvatske gospodin Ivo Sanader. E, u ovoj izjavi ne spominje se njegovo ime, ali se upravo govori o medijskim napisima i o progonu obitelji ljudi koji još nisu osuđeni. Je li, konkretno ću vas pitati ono što se tih dana pojavilo u javnosti, crkva ovom izjavom zaštitila bivšega premijera? Ne. To nije bila niti namjera, ni volja, niti toga ima u tekstu, niti mi to želimo danas učiniti. U to vrijeme smo opazili da da mediji koji upravo, malo čas smo to kazali, se hvataju svega i svačega, pa čak ne poštuju načelo individualnosti krivnje, se hvataju i obitelji, ljudi, preraznih ljudi. Naša izjava nastajala dva mjeseca prije toga. Prema tome, s tim konkretnim događajem nije imala ništa, ali nije u redu ako netko i pogriješi da se to stavlja na teret njegovoj obitelji, njegovim, njegovoj supruzi, njegovoj djeci ili njegovom njezinom suprugu. Prema tome, postoji dužnost individualnosti, odgovornosti i krivnje. Jednostavno moramo poštivati druge, najprije moramo poštivati određene ljude u njihovom pravu na presumpciju, na, na nevinosti, sve dok se ta krivnja ne dokaže a nakon toga moramo i tekako poštivati njihove obitelji jer svatko je odgovoran za sebe. Mi nemamo pravo u uvjetima slobode i demokracije uspostavljati ideju kolektivne krivnje ili kolektivne odgovornosti. Kolektivno odgovorni po mišljenjima raznih totalitaraca. Gospodine Šimac, poznati su vam procesi u Europskoj uniji, pratili ste neke zemlje u pristupnim pregovorima, dakle znate što se događa i kakva je klima. Može li nam iz Europske unije, za koju mnogi nekako smatraju da je obećana zemlja u koju treba ući Hrvatska, doći rješenja za ovakve probleme koje sami ne možemo riješiti? Može, može nam pomoći, ali na nama je donosimo glavni teret. Zašto? Zato što ta zajednica pretendira da je pravna zajednica, da se temelji na pravu, na prvenstvu prava i da je zajednica vrijednosti i da se to pravo temelji na načelima, a načela da se temelje na vrijednostima. I kad pogledate na koje vrijednosti ukazuje taj zadnji ugovor te zajednice država, onda vidite da na prvom mjestu, na prvom mjestu je dostojanstvo ljudske osobe, tek na drugom je sloboda, na trećem je demokracija. Eto, po tome se vidi do čega se u toj zajednici drži. I sad da je u nas malo više pameti, onda bismo mi i rekli toj zajednici, znate gospodo, mi želimo ući u vaš krug država samo zato što ste vi to što kažete. Samo zato što vi tvrdite da to želite biti i mi isto to želimo biti. A želimo to biti radi vlastitih građana i općenito radi, radi zajednice naroda u kome živimo i, teret koji, koje zajednice i njene prošlosti smo i kako ovdje nosili na ovim vjetrometinama. A recite mi kakvi su se komentari pojavili bezano baš uz ovu izjavu Komisije Justicijet Pax o mitu i korupciji u Hrvatskoj? Pa upravo to što ste malo čas kazali, htjelo se to povezati sa konkretnim događajem e, oko uhićenja hrvatskog predsjednika vlade, bivšeg predsjednika vlade i htjelo se u tome vidjeti nekakvu indirektnu pomoć ljudima koji su bili pod sumnjom ili pod optužbom da su, da su se bavili korupcijom. U našoj komisiji koja je do, relativno dobro informirana jer mi pratimo analize te velike međudržavne, međunarodne nevladine udruge Transparency International, mi imamo dovoljno znanja o tome. Mi smo vidjeli kako je posljednjih godina Hrvatska evoluirala, Hrvatska se nešto poboljšavala što se tiče toga zla korupcije, ali Hrvatska ostajala pri dnu prve trećine. Prema tome mi smo potpuno toga svjesni i nije bilo ni najmanje volje da se da se bilo kome pogoduje ili da se nešto sakrije, da pače pogledajte našu prvu izjavu, mi smo inzistirali na potrebi jednog odlučnog, ne samo progona, korupcije, nego i pedagogije, antikorupcijske pedagogije, opet ponavljam, od kuće preko škole i medija. Dužnost je svih tome pridonijeti. Ovdje moram pitati ponovno zašto većina građana šuti. Postoje neke udruge e, poput potrošača i slično koji reagiraju za zaštitu, ali samo pojedinih sektora. Generalno gledano na ovakvu pojavu, ovakvu opasnost kao što je mito i korupcija, nema glasa. Pa ima, znate, glasa ima, ali taj se grad ne čuje i mediji koji bi morali biti, kažem, posrednici ne prenose, ne posreduju to građanima. Zašto nema reakcije? Vjerojatno zato i postoje čak i analize, dosta, dosta solidne analize koje pokazuju da većina građana ne vjeruje da se tu može nešto promijeniti. S jedne strane. S druge strane ima građana koji se boje prijaviti korupciju čak i kad za nju znaju. Treće, ima građana koji računaju s tim, pa dobro, ja sad nisam sudjelovao u tom zlu, ali ako meni zatreba, od upisa na fakultet do bolničke postelje, kako smo malo čas rekli, pa možda ću i ja zatim posegnuti. Dakle, vidite, ima nekih ograda koje ljude sputavaju na tom području. Ali kad, bi, kad bismo svi izričito, javno, jasno rekli za sve što znamo, bili bismo velika snaga. Malo čas smo govorili o toj velikoj snazi koju ljudi mogu steći kad se nekako svi okrenu dobro i kad sebi kažu neću u tom sudjelovati. Ja ne igram vašu prljavu igru. Hvala vam gospodine Šimac za sva tumačenje ove konkretne primjere koje ste nam danas donijeli u temi poziv na odgovornost u Hrvatskoj. Dakle, služili smo se konkretnim slučajevima u Hrvatskoj i nadam se da ćemo se zaista pokrenuti u čemu nam može pomoći i molitva za domovinu kao što poziva Komisija Justicija et Pax. Možemo, možemo, treba za domovinu moliti, ali treba moliti i za svijet, treba moliti i za nas same, da mi ne podlegnemo tim raznim E, slabostima i opačinama da mi u tom ne sudjelujemo i da naši sugrađani ne sudjeluju a nakon toga trebamo djelovati na u obiteljima u kojima jesmo u medijima u kojima jesmo u tvrtkama u kojima radimo mi puno možemo i puno možemo Hvala vam što ste nam i to pokazali svojim primjerom kako se to čini. Lijepi vam pozdrav i na susreta. Slušali ste znakove vremena Hrvatskog katoličkog radija ove srijede na temu Poziv na odgovornost u Hrvatskoj. Naš gost bio je dr. Neven Šimac, član komisije HBK Justicija et Pax. Osvrnuli smo se na tri izjave u proteklih nekoliko mjeseci koje su nam došle iz ove komisije, izjave vezane uz preustroj hrvatskih voda, vezano za potrebu popisa žrtava drugog svjetskog rata i izjavu vezano uz mito i korupciju u Hrvatskoj. Emisiju je tonski obradio Miljenko Graso, programski realizirao Rendi Surjan, uredila i vodila Tanja Popec. klinci na ulici Starci čekaju red pred kontejnerima Gladni guraju se u pučkim kuhinjama Moj dom je Hrvatska srca Negdje ispod zvijezda još je tvoj kućni broj S sama u parku tu na svome si svoj Moj dom je Hrvatska